الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد tukiendelea na kuweka sawa baadhi ya ya kauli za wale ambao wanaozungumza kwa ubaya masalafi wa Burundi na wengine ni katika kauli yao ambao wameizungumza katika maneno yao wakasema mtu anatoa adilla za salafi eti ukikaa na watu wa bida nawe ni mtu wa bida hapa alikuwa akizungumzia kuhusu hao vijana kazi yao kubidishana kwa hiyo inatakika eh, unakutana mtu anatoa dalili za masalafi eti kukaa na watu wa bid'a na vile vile kwa mtu wa bid'a kana kwamba anazungumza hayo maneno kwa kejeli au kana kwamba hayo maneno si kweli kuna kaida inasema iyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imamun jiweke mbali sana na kuongelea masala ambayo hauna imamu aliyekutangulia kwayo si tunasema haya masala ya kumbidiisha mtu ambaye anakaa na watu wa bid'a tuna imamu oh sio imamu tuna maimamu wa ahlu sunna ambao tumechukua masala haya kwao katika mwanzo wa jambo letu nikasema tini mstari kunako kauli ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah e, alipokuwa anazungumzia kuhusu kundi la jamaatu tabligh na ikhwan al-ikhwanul muslimun je kwa makundi hayo yanaingia katika ile makundi mbili Shekhe akasema ndiyo, nikwambia tena mstari ile sehemu ambapo shekhe amesema hivi man khalafa aqidat ahli sunna dakhala fi wa wasabiin, yeyote mwenye kukhalifu itikadi ahli sunna anaingia katika makundi sabini na mbili ya motoni. ni tena mstari hapa, kwa sababu nimejua nitaparejelea yeyote mwenye kukhalifu misingi ya ahli sunna anaingia katika makundi sabini na mbili au kwa lugha nyingine yeyote mwenye kukhalifu misingi ya watu wa sunna anaingia katika makundi sabini na mbili hatuna shaka na hili Kwa hiyo kabla ya kuleta hiyo masala kwa kauli za wanawazuoni ambao wametutangulia katika masala kama hayo, ebu someni kitabu Usulu Sunna ya Imamu Ahmad rahimahullah. Anasema rahimahullah, usulu sunnati indana, misingi ya sunna kwetu sisi. Hii ni katika misingi ya ahlu sunna ambayo walikubaliana salaf au walikubaliana ahlu sunna kuwa mwenye kukhalifu misingi hii anakuwa ni mtu wa bid'a kama tutakuja kuona huko mbele anasema Imam Ahmad rahimahullah misingi ya suna kwetu atamasuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam waliqtida'u bihim katika misingi ya sunna ni kushikamana na yale ambayo walikuwa nayo maswahaba na kuwaiga bimaana mtu akiacha yale ambayo walikuwa nayo maswahaba na akaacha kuwaiga maswahaba tayari kisha toka katika sunna kuna hoja zao zingine si kila mwenye kufanya na anabidihishwa ndiyo tunakubaliana hilo lakini tutakuja kuona lini anabidhiishwa tutakuja kuyaona yote sawa so, katika misingi ya sunna ni kushikamana na yale ambayo walikuwa nayo maswahaba na kuwaiga watarukul bid'ai na kuwacha uzushi wa kullu bid'atin fahiya dalala kila uzushi ni upotevu kisha akasema watarukul khusumat fi din na kuwacha mizozo katika dini fani katika sauti zao wanakusudia eti oh, ugomvi eti mtu aki mtu akiwa mgomvi anakuwa amehalifu itikadi za Ahlusunna. <laughs> eti mtu akiwa mgomvi anakuwa amehalifu itikadi maana mtu akiwa akigombana gombana huko mjini anakuwa amehalifu itikadi ya ahlus sunna sijui limetoka wapi hii husumati fi din iliyokusudiwa hapa ni ile mijadala ambayo haina faida ndani yake mijadala ambayo haitafutwi haki ndani yake na ndio maana Imam Ahmad akaendelea kuyataja kwa mbele tukisha kuiona kisha akasema hivi watarkul julusi ma'a ashabil ahwa katika misingi ya sunna ni kuwacha kukana watu wa matamanio kuacha kukana watu wa matamanio kuacha kukana watu wa bid'a bimana mtu akikaa na watu wa bid'a anakuwa amekhalifu misingi katika misingi ya sunna mtu akikaa na watu wa bid'a anakuwa amekhalifu misingi ya sunna kisa shekhi ndo akatafsiri jambo la mwanzo akasema watarukul mira wal jidal mira ni mijadala ambayo tumehitaja huko ambayo ndani yake na mizozo isiyokuwa sio ya kutafuta haki mijadala ya upinzani hii mijadala si katika misingi ya watu wa sunna mtu anakwenda kujadili na mwenzake mujadala hapo hawatafuti haki ya ni upinzani nani ana elimu kushinda wenzake nini hii si mijadala ya sunna kini mijadala ambayo anatafuta ndani yake haki inaruhusiwa katika dini kwa watu ambao wanaweza jambo hilo watu wenye elimu kujadili kujadiliana ki, ki, kama gisi mujadala uliokuwa wa, wa Ibn Abbas na makhawarij tiza uslubu gisi ulivyokuwa ile mujadala ilikuwa sio ya mizozo anawasimamishia hoja anakwenda ya pili ya tatu hivyo kwa tizama shahidi katika hii misingi ni hapa aliposema Imam Ahmad wa tarkul julusi ma'a ashabil ahwa katika misingi ya sunna kwetu sisi pia ni kuwacha kukaa na watu wa bid'a bimaana mtu akikaa na watu wa bid'a anakuwa mehalifu msingi katika misingi ya sunna na hili jambo wamelizungumzia wengi katika wanawazuoni wamelizungumza wengi katika wanawazuoni nitakuja kulibainisha hili katika hii sauti bali kuna kauli nyingi ambazo zinakuja zinakuonesha lini mtu anakuwa mzushi wakati gani mtu anakuwa mtu wa bid'a eh kabla tujaingia kwenye shurut eh ambazo lazima zipatikane mpaka mtu awe mtu wa bid'a tutaziingia hemo lakini tizama katika misingi ya sunna ambapo mtu kihalifu anakuwa mtu wa, wa bidani hiyo bali tizama katika wanasema e, alipokuwa akiulizwa Abdulaziz ibn Rais rais kuhusu lini mtu anakuwa mzushi katika dini eh? wakati gani bala akaulizwa hal kullu man waqa'a fi bid'atin yakunu mubtadi'a je hivi kila mwenye kuingia katika bid'a anakuwa mzushi kila mwenye kufanya bid'a anakuwa mzushi akasema yakunu ar-rajulu hizbiyya idha amila amalan min a'mali al-hizbiyya taj'aluhu hizbiyya mtu anakuwa hizbi anakuwa mtu katika sunna wakati anafanya matendo ya mahizbi ambayo anamfanya yeye kuwa hizbi wa mindhalika sikiliza katika matendo ambayo anamfanya mtu kuwa hizbi kuwa mtu wa bid'a ayuwalia au yuadia ala alhizbi mtu akipenda na kufanya uadui kwa sababu ya kundi bimaana mtu yuko katika hizbi fulani katika hizbi ambazo zimekhalifu au katika makundi ambayo yamekhalifu njia ya salaf njia ahli sunna kwa akafanya uadui na kupenda kwa ajili ya kundi lake mfano mtu ni muibadhi akapenda na kuwa, na kufanya uadui kwa ajili ya uibadhi wake au mtu katika jamaa tu alikhwani muslimina akapenda na kufanya uadui kwa sababu ya kundi lake akalinusuru kundi lake na kufanya uadui kwa watu kwa ajili ya kuinusuru kundi yake huyo anakuwa katika mahizbi mtu anafanya uadui kwa sababu ya kutetea jamaa tabligh yuko katika jamaa tabligh anatetea hii jamaa anatetea ile kundi la matabligh mpaka nafikia wakati anakuwa anapenda kwa ajili ya kundi hili na kufanya wadui kwa ajili ya kundi hili wewe unakuwa katika kundi hilo faman wala waada ala alhizbi huwa hizbi yeyote mwenye kupenda na kunusuru na kufanya uadui kwa ajili ya kundi fulani basi ndiye anakuwa katika kundi hilo anakuwa ni hizbi ndio akasema hapa مثلا من والى وعاد على jamaati الاخوان المسلمين yeyote mwenye kunusuru na kufanya uadui mwenye kupenda na kufanya uadui kwa ajili ya kundi la jamaatul ikhwan almuslimin anakuwa katika wao waman wa waada ala jamaati tabligh na mwenye kufanya uadui na kunusuru na kupenda kwa ajili ya jamaatu tabligh yuko tayari kumpenda mtu kwa sababu ya kupenda huo tabligh na yuko tayari kumfanyia uadui mtu kwa sababu ya tabligh basi naye anakuwa katika tabligh fono mtu ambaye anakuja kujadili na watu anatetea tabligh kwa ni kundi la haki mpaka anasimamisha mijadala anasimamisha misipa inasimama akitetea tabligh wasema ni mtu wa sunna mtu anasimama mishipa inasimama kwa kutetea masufi na usufi wao tuambie ni mtu wa sunna utakuna changanya mambo wewe sawa bali anasema waqad akhraj al-ajuri fi kitabihi al-ajuri ash-shari'a imam katika kitabu chake ambacho kinaitwa كتابه sharia anna أبا bakr ibn abi عياش su'ila man sunni Abu Bakar ibn Abi Ayash aliulizwa ni nani sunni ni nani mtu wa sunna qala akajibu na kusema alladhi idha dhukirat alahwa lam yataassab ilaiha ni yule mtu ambaye panapotajwa matamanio panapotajwa uzushi au shabiki au shabiki ikitajwa tablighi ilikuwa ni kundi potevu hashabiki utablighi ikitajwa uibadhi ilikuwa ni kundi potevu haushabiki kisha akasema faman ta'assaba ila al-ahwa wa ila al-ahzab fa innahu yakunu hizbiyan wa mubtadi'an dala Huyu katika wema waliotangulia Abu Bakar ibn Abi Ayyash anasema yeyote mwenye kushabikia matamanio bi kushabikia uzushi sawa au akashabikia makundi yao ya upotevu basi wanakuwa vile vile ni hizbi anakuwa ni mzushi mpotevu tujiulize ni wangapi mimi kwa ile kongamano katika walioandaa ile kongamano wallahi ni wangapi wenye kushabikia uibadhi wako mle na kujisifu kwa ni maibadhi ni wangapi wenye kushabikia uhawariji na kujisema mimi ni khariji ni wangapi wenye kushabikia na e, e, jamaatu tabligh na kutetea jamaatu tabligh bali na kusimamisha mishipa kwa mijadala na kutetea jamaatu tabligh ni wangapi pale na tukwambia watu katika nasaha ambayo tumewapa watu na si pia japokuwa wakubali nasaha usizungumzi jambo hauko uwanjani usizungumzi jambo hauko uwanjani fika kule ndio ujue kipi kinachoendelea kule ndo ujue kuzungumza. Ni wangapi? Mtu mmoja akasimama siku moja akasema lazima mimi nitafanya maulidi. Mtu anakwambia lazima tutayafanya mtake mkasirike. Yuko katika wale waandao kongamano. Yupo. watu mnazungumza tu kwa chuki mlizokuwa nazo na watu bila kubainisha mambo sawa طيب vile vile ndugu zangu alipoulizwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kunako hadithi ya iftiraq hadithi ya migawanyiko wa huu umma ambao tumeitaja huko mwanzo alipoulizwa Sheikh Ibn Baz kuhusu hii Sheikh Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kuhusu hmm? أجاب عليه جوابا طيبا ومثل متى يكون الرجل مبتدع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكجيب جيب اللقوة لزوري bali akabainisha lini mtu anakuwa mzushi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika yale ambayo aliyataja akasema ayuwalia wa ayuadia ala al-ashkhas ay yakuna hizbiyan fima فيما يتعلق بالأشخاص ni pale ambapo mtu anafanya uadui na kupenda kwa ajili ya watu watu kadhaa au katika hizbi fulani katika kundi fulani mtu akawa anatetea watu wale na yale waliokuwa nao katika uhizbi wao au katika makundi yao upotevu mtu anakuwa katika shekha akasema faman kana kadhalika fa innahu yakunu mubtadi'a yule ambaye yuko katika sifa kama hiyo ya kufanya uadui na kupenda kwa ajili ya kutetea watu na makundi yao anakuwa mzushi mfano tu alipokuja Ahmad Aweso pale Burundi na hawa watu waliambiwa palikuja Ahmad Aweso wengine wakatuma sauti za kumtahadharisha lakini wakina nani waliompokea Ahmad Aweso? yule sufi wa Kenya wakamsaidia katika dawa yake na kumpeleka kwenye vikao tofauti na misikiti tofauti na kukaa nao na kutoa maneno ya kejeli eti watu ambao hawana masomo hata masita eti wanamtahadharisha huyu hapa huyu oh, shekhe wetu ni wangapi je hawako katika hizo kongamano kwa wakafanya uadui kwa ajili ya kumnusuru huyu bwana ni wangapi kwa tureje katika masala ambayo tuko nayo ambao tuna wanawazoona waliotangulia katika masala hayo tutapata faida kubwa sana lakini nitaki zungumza kwa ajili ya ya ubinafsi akazungumza kwa ajili ya ya chuki aliyokuwa nazo kwa watu wengine hakuna faida ambayo itafika kwa Uislamu hakuna kwa haya maneno ya Sheikh ya ya ya Sheikh ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ametaja katika majmuu al-fatawa mujallad wa tatu wa aidan mimma yaj'alu ar-rajula hizbiyya vile vile katika mambo ambayo yanamfanya mtu awe hizbi awe mtu wa bidha huwa an yujalisa al-hizbiyyin kama tulivyotaja na kama alivyotaja Imam Ahmad katika misingi ya sunna ni mtu kukaa na watu hao mahizbi watu wa bidha wa an yaj'alahum bitwanatan lahu na kuwafanya kuwa watu wake wa karibu وقد بين سلفنا أن من جالس أهل البدع وجعلهم بطانة له fa innahu mithluhum bali wamebainisha wema waliotangulia kuwa mwenye kukaa na watu wa bid'a na kuwafanya kuwa ndio watu wake wa karibu marafiki zake basi anakuwa mfano wao وكلام أئمة السنة في هذا كثير na maneno ya wanazuoni wa sunna katika hili ni mengi tutakuja kuyaona hayo kwa watu wa bid'a ndio maana anasema eh, Muhammad ibn Ubaidillah rahimahullah kana yuqalu kulikuwa kunasemwa yatakatam ahlul ahwa كل شيء إلا الألفة والصحبة watu wa bid'a wanaweza kuficha mambo yote wasijulikane kama na watu wa bid'a lakini kuna kitu kimoja ambacho kinakuwa kinawashinda kule kusuhubiana na kuwa kitu kimoja na kuwa pamoja pamoja kile kinawashindaga sana mtu anaweza kujificha kuwa hayuko katika watu wa bid'a lakini kimoja ambacho kitamshinda yeye kusuhubiana ile kuwa pamoja na wao hichi kinawashindaga wengi kwa wanajulikana katika hilo na ndio maana wakataja katika ikapokelewa katika wanaozoni kama Abdullah ibn Mubarak na uh, uh, vile vile al-Auza'i man akhfa alaina bid'atahu lam takhfa alaina ulfatuhu yule mwenye kuficha ficha bid'a zake ule ukaribu na watu wa bid'a hawezi kauficha فالسلف كانوا يبدعون الرجل بأصحابه bali masalafi walikuwa wanambidisha mtu kutokamana na marafiki zake kutokamana na watu ambao wanasuhubiana nao kama alivyotaja katika wanazuoni wa sunna ah, akiwemo al-Imam al-Auza'i na wengine katika wanazuoni eh na tutakuja kuyaona tutakuja kuyaona haya wa aidan mimma eh, yuj'alu ar-rajula hizbiyya au mimma yaj'alu ar-rajul hizbiyya katika mambo ambayo yanamfanya mtu kuwa hizbi huwa an yuthniya ala ahli albid'i ni kuwasifu watu wa bid'a man athna ala ahli albid'i min alhizbiyyin كالإخوان المسلمين أو التبليغي التبليغيين أو غيرهم ممن يتعصبون للأشخاص أو المقالات فإن من أثنى على أمثال هؤلاء فإنه يكون مثلهم vile vile katika jambo ambalo linafanya tu wa bid'a ni kuwasifu wazushi yote mwenye kuwasifu wazushi kama kiswali walivyofanya watu wakamsifu Ahmad Aweso kuwa ni mwana wa chuoni kuwa ni shekhe mkubwa anatahadharishwa na, na vijana vijana ambao hawana hata masomo masita yeyote mwenye kuwa, kumsifu mtu wa bid'a kama katika ikhwanul muslimin au katika matablighi na wengine katika wale ambao wanashabikia watu na, ma, na kauli zao watu kama hao wanakuwa ni mfano wao watu kama hao ni mfano wao hata kama watakata فإذا كان من جالسهم مثلهم فكيف بمن يثني عليهم ikiwa yule mwenye kukaa na watu wa bida ni mfano wao vipi yule mwenye kuwasifu ikiwa mwenye kukaa na watu wa ni mfano wao vipi mwenye kuwasifu وكلام أئمة السنة كثير في ذم الثناء على أهل البدع وأن من أثنى على أهل البدع فقد أعان على هدم الإسلام كما قال ذلك الفضيل بن عياض وغيره من أئمة السنة bali na maneno ya wanaozoni wa sunna kuonyesha kuwa jambo la kuwasifu watu wa bid'a jambo libaya na kuwa mwenye kuwasifu watu wa bid'a anakuwa amesaidia katika kubomoa Uislamu maneno ya watu wa sunna katika hilo ni mengi kama alivyotaja al-Fudail ibn Iyad na wengine katika wanazuoni wa sunna mwenye kuwasifu watu wa bid'a anakuwa amesaidia katika kubomoa Uislamu kwa sababu leo kimsifu ya Ahmad, Ahmad Aweso wakamsifu Uthman maalim na wengine katika watu wa bida bimaana wanaonesha wale awamu nnas wale watu ambao hawajasoma kuwa wale wako sawa kwa yule kuwapoteza hawa watu ni vitu vya kawaida ni vitu vya kawaida kwa sababu umemsifu mbele yao kwa huyu ikiwa mwenye kukaa nao ni, ni, ni mfano wao basi huyu mwenye kuwasifu ni ashad na hichi tutakuja kukiona hichi tutakuja kuona haya maneno mtayajalia audio yake ili muweze kufahamu wanawazuoni wamesema vipi kuwa watu ambao wanakana watu wa bid'a ndio tukasema tunarudi ile kaida ambayo tumeitaja tukasema iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa laka fiha imamun jiweke mbali sana na kuzungumza masala ambayo hauna imamu aliyekutangulia si tuna maimamu ambao tutangulia katika haya ndio maana tunasema kila siku mwenye kukana watu wa bid'a ni mzushi tutakuja kuyabainisha haya katika sauti itakayokuja insha Allah